Nakon znači duže pauze ponovo ćemo nastaviti govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima s tim da ćemo otpočeti Allahova lijepa imena i govoriti o njima koja su spomenuta u sunetu poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam, odnosno nisu navedena u Kur'anu, jer smo prošli put završili sa imenima koja su spomenuta u Kur'anu. Prije nego što počnemo, braća koja žele slušati, a znači, naslan su na zid, lijepo bilo, znači u halku, radi radi Allahove te barek milosti i koristi koji su spomenute u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve vasaleme gdje se meleci spuštaju i svojim krilima prekrivaju skupove, a to je prvenstveno se misli na skupove koje su poput halke. Večeras, draga braća, ćemo govoriti o jednom veličanstvenom Allahom te barek imenu. Ime koje se spominje u sunetu Muhammeda salatu u hadisma koji bilježi Buharija i Muslim, E, s tim da plodovi koji proizilazi iz ovog veličanstvenog imena su jako veliki, ne mogu se pobrojati, nije dovoljno jedno predavanje, pa ni serijal jedan na ovu temu, a vidjet ćete znači, koliko je samo to opširno. Posebno plodovi koji proizilaze, a odnose se na svakoga onoga koji poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala, koji želi ići stopom poslanika Muhameda sallallahu alihi vseleme u prenošenju Allahu subhanahu wa ta'ala poruka iz Kur'ana i sami poruka poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. Osobine ili osobina koja proizilazi iz ovoga večerašnjeg imena koje ćemo spomenuti je veličanstvena i velika i ona je osnova, osnova da bude kod čovjeka u svim situacijama, u svim e, vremenima, u svim prilikama. I vidjet ćemo da poslanik alaihi Islatu je bio okućen okićen sa ovom plementom osobinom i prema neistomišljenicima, i prema nevjernicima, i prema neprijateljima, i prema džahilima, neznalicama, i prema onim koji su bili uz njega i oni koji su bili u njegovoj kući. A to su žene. Dava Đelešan bude zadovoljan sa svima njima. Znači, večerašnje ime Allaha Tebare bareke koje ćemo, o kojem ćemo govoriti je ime Ar-Rafiq. Ko zna znači imena Ar-Rafiq? vi ste kazali? Pa može, može. Ima puno značenja. U arapskom jeziku riječ sama, rifko, ima jako mnogo značenja. I zato je teško jednim, jednom riječ opisati ili kazati u prijevod značenja šta znači ovo ime. Ono može, vidjet ćemo što imam bi naveo. Možemo kazati blagi, da je Allah te barek u istinu, u istinu blag. Da je milosti, da je samilostan prema svojim robovima, prema stvorenjima. Bilo da su vjernici, bilo da su nevjernici, bilo da su monafici, licemjeri, bilo da su odani, iskreni vjernici. Prema svima. Rif u arapskom znači biti blag ili blagost, nježnost, Tarafaka znači biti blag prema nekome. Ukazati milost nekome. Tako da pojedini ješari kažu za rif da ima značenje korist, koristiti. Vidjet ćemo koliko sve ove osobine, ova značenja su potrebna kod pojedinca muslimana da se nađu. Da ljudi osjete od tebe i da si ljubazan, i da si lahak u odnosu, i da si blag u komunikaciji, u svemu i da si znači od drugima. I za sve ove znači navedene stvari ćemo naći potporu sunetu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Zatim rafiq ima značenje i prijatelja, druga. Rafiq. Imamo poznat hadis poslanika sallallahu alejhi ve gdje kaže Ajša radijallahu anha, a bilježi ga ima buhari i mnogi u sunerima da je na samrti kazao Allahumme fir ala. To su zadnje riječi koje je izgovorio poslanik sallallahu alihi vseleme prije nego što je napustio ovaj svijet. Džumhur uleme, većina uleme smatra da ovdje e, Firafiq ala ima značenje najuzvišenije društvo. Da su to ko? Vjerovjesnici. Odnosno, u prijevodu značenja bi značilo gospodaru moj, sastavi me sa najuzvišenijim društvom. A to su poslanici najdobraniji robovi od svih stvorenja. S tim da neki kažu da se opet odnosi na one koji su najistaknutiji, najbolji od vjerovjesnika. Da je to tražio poslanica Allahu. alaihi Međutim, ima učenjaka koji kažu da se ovdje Allahumme fi, e, fi al-a'la ima značenje kako je došao tekst hadisa, tekst hadisa glasi da radi radijallahu kaže nijednom poslaniku sallallahu alihi vseleme nije uzeta duša da mu nije prije toga dato da vidi mjesto u džennetu. Subhano. Svi poslanici. Pa kaže nakon toga mu je dato da bira i ono što je izgovorio poslanik sallahu alihi veseleme dok je njegova glava bila na krilu Ajše radi anha je kazao gospodaru moj fir rafiq ala pa kažu ovi koji kažu da ovdje rafiq ima značin, da je to opis Allaha te bareke gospodaru želim tvoje društvo da je to bio odabir poslanika sallahu alihi veseleme želim, želim kod tebe ir rafiq je Allahu te barek ime i el ala je Allahu te ime. Najuzvišeniji. Tako da mi vidimo da kada bi uzeli ovaj govor učenjaka, možemo kazati da se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala, ali kažemo da većina učenjaka smatra da se ovdje misli da je poslanik sa alihi sallam odabrao najuzvišenije društvo, da bude u društvu vjerovjesnika, poslanika, poslanika. Od poznatih učenjaka koji su kazali da se Allaho te Kvetala ime Ar-Rafiq ubraja, među Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena, a pisali su na temu, a pisali su na temu Allahu i lijepih imena, odnosno pokušali su sabrati i pojasnili značenja Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena je poznati Alim ibn Munde, zatim ibn Hazm, zatim Abdurrahman Saadi, učitelj od koga? Od šeha ibn Semina, zatim sam šeha ibn Semin, rahmetullah ali, Abdurazak i drugi današnji koji su pokušali pojašnjavati Allaho Tebare Kvetala lijepa imena s tim, da su mnogi oni koji su komentarisali e, Sahih Muslim ili Buhariju, ukazivali da je jedno od Allaho Tebare Kvetala lijepih imena ar rafiqo Tako da hadisu u kojem se spominje ime Allaha subhanahu wa ta'ala Ar-Rafiq glasi da Aisha radi Allah anha je kazala da je jedna skupina židova došla poslaniku sallallahu alihi vaseleme tražeći dozvolu da uđe kod njega. E pogledajte tekst hadisa i kada je poslanik sallallahu alihi vseleme opisao uzvišnog Allahovim lijepim imenom ar Pa kaže kada su dobili dozvolu, kada su ušli kod poslanika, kazali su es samu es samu alik. Što znači smrt tebi. Es samu alik. Znači kad kažeš buza samo alik, jako teško možeš da prepoznaš da je to salamu aliku. A posebno danas kada kada vas salam, salamu alik. Kod nas ima znači puno oni koji kada nazivaju salam, brzo ga izgovaraju tako da e, se nosite svi harfovi koji koje samo ime, odnosno selam, sadrži. Pa Ajša radi Alanha kada je to čula, da su kazali, odmah je znači odgovorila. Wa alaikum samu wa Neka i na vas i smrt i Allahu proklestvo. Pogledajte, znači, Ajša radi koja je volila poslanika, sa nema sumnje da svaki vijenik najviše voli poslanika, da mu je poslanik najpreći i da bi zaštitio poslanika sallallahu alihi veselame i životom i metkom i svim onim što što posjeduje. Tako Ajša u tom trenutku radi Allah je to kazala. Međutim, poslanik sallahu, sallallahu alihi vseleme kaže ja Ajša. O Ajša. Inna Allahe rafiqun. Uistinu je Allah te bareke wa ta'ala Ako ćemo uzeti prijevod, a vidjet ćemo što znači u odnosu na Allah te barek ta'ala. Uistinu je Allah te bareke wa ta'ala blag. Wa yuhibbu rifqa i on voli blagost. Fil emri kulli. U svim stvarima. Kažu učinjaci, nema izuzetka. U svim stvarima Allah Đelešanu voli blagost. E sad pogledajte koliko. Znači, to je sobina koja Allah Đelešanu voli. Da je posjedimo, da ima. U svim stvarima, bez izuzetka. I mi ćemo navesti primjere poslanika sallahu alijih veselam i njegove blagosti. Ovo je znači došlo u rivajetu, u rivajetu Buharije. Jer Ajša je kazao Allaho poslaniće, zar nisi čuo šta su kazali? Nakon ovih riječi, kada je poslanik opisao Allah te barek da je Rafiq. Kaže, jesam, ja sam kazao, Valiku. I vama. I tu se završava. Pogledajte kakav su, znači, to su neprijatelji Islama, neprijatelji poslanika, ali i Nikad nisu željeli dobro poslaniku sallahu alihi wasallam, niti njegovim sljedbenicima. Spotkarili, uvijek, i dan danas. ali poslanik sallahu kaže, I na tome se završava i ukazuje i podučava Ajšu radi kakva treba biti u odnosu, a isto tako umet koji dolazi i koji prihvata islam kao vjeru, kakav treba, kakav treba biti umet, umet poslanika sallahu alihi wasallam. A u Buharinom odnosno muslimove predaj stoji O Ajša, zaista Allah te barek vetala blag i voli blagost i daje sa blagošću ono što ne daje sa grubošću. Unf. I to je suprotno riječi rif. Unf. Grubost. Da si grub. Znači sa blagošću Allah daje što ne daje sa grubošću. I uvijek blaga osoba će uspjeti u svemu. Dok onaj koji je grub, kog danas voli grubost? Mi prije svega u našim redovima, među braćom ne volimo osobine koje su, koje su prisutne kod pojedinaca. Nego kada, kada vidiš da je insan fin, blad, ljubazan, jel? Poželiš da je stalno u tom društvu. Nasmijan. To su osobine koje su plemenite osobine. Osobine koje su naređene da ih mi imamo kod sebe. Jer to je sve kraslo poslanika Muhammeda alaih sallatu I vidjet ćemo iz večerašnjih primjera ako Allah Želšan dadne, koliko je jacija, koliko ima jacija? Znači Allah hu, kako je došlo u muslimoj predaji, <coughs> pohvaljuje osobinu blagosti, a kudi osobinu grubosti. Iako znači ne daje odnosno neće dati nikada sa osobinom grubo kao što daje sa osobinom blagost, niti bilo kojom drugom osobinom. Znači bilo što da koristiš metodama nikada neće biti kao metoda kao metoda ljubaznosti, blagosti u tvojim, u tvojim postupcima. I to ono što se traži od nas kao onih koji danas posebno u ovom vaktu u kojem mi živimo. Mi smo danas u prostoru Bosni i Hercegovini, prostor gdje je većina ljudi luta, neupućena, skrenuli sa pravog puta, ne slušaju ju, nisu poslušni svojim roditeljima, daleko su od upute. Roditelji koji nastoje da upute djecu, djeca ne čuju, ne osvrću se. Ili nekada ćeš naći da su djeca upućena roditelji da su zalutali zbog vremena i prostora u kojem su živjeli komunizma, utjecaja komunizma na vjeru i na sve. Znači sve je to oslabilo. I danas najviše ono što je potrebno kod nas da bi vratili te ljude ka istini i pravome putu jest ova osobina blagosti. Ti možeš biti prema sebi strog. Da ti budeš najbolji. Da se gradiš, da radi sve ono što ti Allah Tabarek Vetala naredio, sunete, mustehabe, pohvalne stvari, to je za tebe. Ali prema drugom ne smiješ biti takav. Čak i prema sebi moraš imati mjeru, granicu. Poslanik je znači ukorio one koji su htjeli da stalno postoje, da stalno klanjaju i da se ne žene. Jer to nije suneta poslanika sallallahu alejhi ali ova blagost mora biti prema drugima istaknuta. Mora biti vidljiva, upečatljiva. A strogoća prema sebi. ne biti prema drugima, a strog prema sebi blag. I samo tražiš olakšice za svoj nefs, za svoje prohtje. Kada dođe situacija teška, tamo tražiš ima ovdje kakav kaulu govor alima učenjaka kako bi našao sebe olakšicu. A kad trebaš prezentirati vjeru drugima, dođe sa naj, najjačim govorima učenjaka. Znači, to ne smije se desiti kod nas, da bude kod nas prisutno. Zato imam Nevi Rahmetullah Ali, kada je komentarisao ovaj hadis iz Sahih Muslima, kaže ovo je jasan dokaz da Allah te bare opisan imenom ar rafiq I tako komentatori, znači kada dođu do ovih hadisa, automatski znači pripisuju ili opisuju Allah te barek onim imenima kojima se on subhanahu wa opisao u Kur'anu ili u sunetu poslanika Allahu alijih wasallam, mi smo to pojasnili u prvim uvodnim predavanjima vezano za Allaha Tebare ta'ala, lijepa imena. Značenje imena Ar-Rafiq kada se odnosi na Allaha Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Imam Kurtubi navodi nekoliko imena, odnosno nekoliko značenja. Šta bi to moglo značiti? Pa kaže jedno od značenja da je Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rafiq u značenju Al-Mujassir, Al-Musahil, Al-Mu'ti, Al-Halim. Pogledajte značenje. Onaj koji želi olakšati, koji voli olakšati, koji čini stvari lahki, koji neizmjerno daje i koji je blag na svojim stvorenjima, koji ne požurije sa kažnjavanjem svojih stvorenja zbog njihovih greški. Ne požurije, zato nemojte ni vi, ni mi da budemo ti koji požuruju da kore. Iz ovoga znam zaista, znači, ova predavanja, Allah mi te bare kao tada lijepim menima, su predavanja koja odgajaju čovjeka, insana, kakav treba biti. Danas puno braće želi biti vjernik, želi biti musliman ili stara, ali zaista ne znaju biti muslimani. Ne, ne znaju živjeti taj islam. Zašto? Zato što nije odgojen. Nije uzeo vjeru, znači postepeno. I vidjet ćemo da ovo značenje, Allah te ne požuruje, znači ne voli požurivati, ne ubrzava, odnosno stvara sve postepeno. Što opet kažu učinjaci, ukazuje da mi kao oni koji pozivaju druge ka Allahu te bare Kevetala, mora biti postepeni i ne smijemo požurivati sa rezultatima. Jer ništa nije došlo preko, preko noći. I vidjet ćemo što kažu učinjaci. Zatim kaže Imam Kurtubi, o stvari koje Allah te bare Kevetala olakšao je i učenje Kur'ana. I da Allah Đelešani objavio ovaj kur'anski ajet. Niko Kur'an ne bi naučio na Niko. Allah Đelešanu kaže وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ U istinu smo mi Kur'an učinili lahkim. Za spominjanje učenjaci kažu za učenje na pamet. Pa ima li koga da pouku primi? Kaže Kurtubi, a i ostali učenja Dalaša nije kazao da smo ga učinili lahkim, nikad ga niko ne bi naučio. Toliko bio težak za naučiti. Pogledajte današnjih kerameta. Allahu je neizmjene milosti. Koliko bosanaca zna Kur'an na pamet. Ili koliko među vama zna Kur'ana, određen broj džuzeva, sura i slično. A ne zna šta znači. Učiš ajete, ne zna šta znači. Allaho, milost je takva da je Kur'an učinio lahkim za učiti. I sam Kur'an kada pogledamo kako je objavljen, da li je objavljen džugletan vahide odjednom ili je bio postepeno. Sve je to poruka za onoga koji razum ima. Zašto Allah učinio Kur'an, znači postepeno? Zašto ga je spomenuo postepeno? Od perioda do perioda, kada je znači nešto se desilo povod nekog ajeta objava pa se desi. Svaki od nas treba to shvatiti, da promisli, da razmisli da bilo što što pokušaš da ostvariš ne dolazi preko noći, nego postepeno. I Allah El Hakim, Allah Đelšanu, subhanahu El Qadir, to smo uzeli ime i govorili smo o njemu. Da je sve moguće. Kada nešto želi, kaže kum fe je Budi ono biva. Da hoće, uputio bi sve. Da hoće, usmrtio bi sve. Da hoće, svi nasljednici bi nestali. Da želi, ne bilo mu Da želi, bili bi svi iskreni. Odanje, Lavite barek vatala. Ali on ima ime El Hakim. Mudri. El Alim sveznajući. Koji posjeduje znanje, prije, znanje prije nego što je stvorio. Kakvi će ljudi biti? El Hakim mudri daje to sve da se tako odvija i dešava radi njegove znači savršene mudrosti ili iz njegove savršene mudrosti. Zato čovjek treba biti učen, pametan i mudar. Jer samo učen, pametan i mudar može shvatiti ove stvari. A neznalica džahila misli da zna, neće te stvari shvatiti, onda dolazi do grešaka do grešaka. Še Sadi Rahmetullah Ali, kazali smo da je Še Sadi bio učitelj od Ibn Sajmina Rahmetullah Ali. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu Ar-Rafiq. Pa u značenju ima znači onaj koji postepeno stvara. Onaj koji postepeno stvara je kaže blag u svojim dijelima. Ili postepeno stvara sva svoja djela od Allahovi i barek kvetala dijela su šta i nebesa i zemlja i zvijezde i ono što se nalazi na dunjalu koji mi sami sve. Zatim kaže sve to on postepeno stvara shodno njegovoj mudrosti i blagosti. Iako je Allah te kvetala u mogućnosti sve to jedan put u jednom trenutku stvoriti. Znači, Allah sve ovo što vidimo, mogo je jednom riječu, stvoriti. Pa i da je htio, znači, na drugi način, ali sam sebe opisao, kum je kum, budi ono biva. Ali Allah Đelšan je postepeno, postepeno stvara. El Hatabi Rahmetullah Ali, pogledajte njegovo značenje, to ćemo vidjeti iz, iz predavanja. Kaže, Ar-Rafiq, onaj koji ne požuruje. Jer požuruje samo onaj koji misli da neće da neće uspjeti, da će ga nešto mimo ići. Takva osoba požurije. A kaj ne požuri onaj u čijoj ruci se nalazi sve. To je Allah te bare kvetala. Pa ćete vidjeti zašto ona ne požurije sa kaznom. Može kad hoće. Dok ti danas kada nešto vidiš da, da želiš, da do, dostigneš do cilja, maksimalno se trudiš što prije da ga ostvariš, Zato što ga ne posjeduješ. Dok Allah te bare kvetala to posjeduje i daje. I zato El Halim, Allah te bare tela blag pušta ljudima do roka određenog. Ili da bi se pokajali, povratili, poukuzili ili da bi još više griješili, pa još veću kaznu zaslužili na ahiretu. Ibn Kajim Rahmetullah Ali kaže Huwa rafiq yuhibbu ahla rifq Allah Jalla Jalaluhu je rafiq, blag, ljubazan i voli ljubazne osobe, voli blage osobe. Ako želiš biti od onih koja Allah te i letala voli, lazim, potrebno je, brate dragi, da budeš od onih koji posjedi ovu osobinu, da si blag. Jer Allah Đelešan takve osobe voli. Vidjet ćemo na kraju hadis koji ćemo navesti od Abdullah ibn Mesuda, što je to poslanik sallahu alijih vasalama kazao, kome je zabranjena vatra kome je zabranjena vatra, odnosno džehennem. Šta su plodovi spoznaja Allahov te bareke vetala imena Rafiko? Prvi plod koji ćemo navesti jeste da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisan savršenom osobinom blagosti. Da je on te barek blag, blag u svom stvaranju, postepeno stvara, blag prema stvorenjima. I kada uzmemo, kada bi samo pomisli, razmisli o primjeru nebesa i zemlje, vidjet ćemo šta? Da Allah je stvorio nebesa i zemlju koliko? U šest dana. Zar nije Allah Đerašanu omogućio to stvori odmah? Jest! Allah te barek ve tala kadir. Sve moguć. Halik, stvoritelj svega. Mogu je znači stvoriti u jednom času u jednom trenutku. Allah subhanahu wa ta'ala podučava stvorenja da ima postepenost, da imaju sunneni i sama postepenost u stvaranju. U šest dana je Allah Đelešanu stvorio nebesa, nebesa i Iz ovoga, kažu učinjaci, također se uzima, uzima pouka da je taj deruđi postepenost potrebna u našim odnosima našem prezentiranju, pozivanju drugih u vjeru. Koliko je to bitno? I sami život poslanika Ali Islatu je postepenost. 23 godine da bi vjera bila potpunjena. 23 godine. To je za nas koji promislimo razum dovoljno. 23 godine da bi vjera bila potpunjena. Koliki samo period poslanica Allahu alihi wasallam boravi u Mekki, vrlo malo ljudi mu se odaziva. Vrlo mali broj ljudi mu se odaziva. Ali je bio I sve živo je podnosio na Allahom te bareke vetara putu. I vidjet ćemo primjere i prijašnjih naroda, odnosno prijašnjih poslanika koji su bili, kako su, kako su bili blagi i pored toga što su ih ezijetili i nedaće i razne probleme, znači činili e, njihovi narodi. Zatim da Allahovi Tebare barek ili Allahovi subhanahu wa ta'ala blagosti prema ljudima se ogleda u tome da on subhanahu wa ta'ala ne požurije sa kažnjavanjem. Pogledajte sad ovo. Allah ne požurije da kazni roba kada? U trenutku njegove namjere. Koliko ljudi na da uradi grije. Sa kakvi su to grije? Grije širka. Najveće grijeha. Pa vidiš ga još uvijek luta u zabudu. Najveći mnogobožac. Allah ga pustio da živi. Ima namjer otići i klanjati se, moliti, tražiti od njega. Zatim Allah je milosti prema njemu u samom trenutku činjenja grijeha. Znači, okay, no, pa kad čini grije, Allah ga ne kažnjava. Pustio ga da to radi. I milosti prema njemu, prema nama, svi mi griješimo. I milosti prema nama u trenutku kada završimo grije, nakon učinjenog grijeha. Ne kažem, vidio se opet živ, subhanallah. Možeš kazati, stakfirullah. Da se zahvališ Allah što te je učinio, podario ti život, brate, da te ne usmrti, jer su djela se vednio kako, po završnici, kako končaš, u kakvom stanju te smrt zadesi, takav ti ahiret. Pa ako si na seždi, ako si u zikru, ako si na, u borbi na lavom te barek putu, ako su dobročinstvu prema roditeljima, prema bližnjim komšijama, sva ta dobra djela, te Allah usmrti na tome obilasku, znači bolesnika s nijetom radi islama i vjere i oni e, pozitivni hadisa koji govore, znači o vrijednosti. U tom putka ti si na hajru preselio i bit ćeš od dobri. Sve ono što od loše i na takvom putu te i ti si od onih koji su loše okončali na, na na dunjalu. Iako ljudi o tebi lijepo mislili i obrnuto. Zato čovjek gleda kako i na koji način će se uposlati, šta će raditi, šta čini kako, jer sve dolazi iznenada, nikome nije od nas rečeno, niti nam može doći neko došapnuti, niti melek, niti džin. Niko ne zna, samo Allah zna kad će ti smrt doći, kad će ti zaslanik Allahov doći i dušu uzeti. I zato za taj trenutak pametan, pametan se priprema. Allah Đelešanu kaže وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ alejha min dabeti velakin juahiruhum ila eđerim musamma. Kada bi Allah ljude kažnjavao zbog njihovog grijeha, kada bi znači Allah požurio da kazi zbog učinog grijeha, nikoga na zemlji ne bi ostavio živa Znači, koliko ima li ko da ovdje ne griješi? Griješiš, ja? Normalno da griješiš Ali molim Allah da nam oprosti. Iz njegove neizmjene milosti, svi griješimo. A kada bi Allah kažnjavao zbog učenja, niko živ ne bi ostao na dunjavku. Sve bi kaznio. U nastavku kaže فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ A kada im određeni čas dođe, niko to ne može niti ubrzati, niti odgoditi. Ni za jedan trenutak. Bilo kome od nas. Dobrim, lošim, malo boljim, malo lošim, nevjernicima, monaficima, licemjer, nikoga ne može ne ubrzati ni odgoditi. Kada Allah to odredi. Ali Allah Đelešanu, pogledajte milosti njegove, nikoga ne kažnjava u tom trenutku. Iako ako kazni, onda se mi zapitamo šta su to, Bože dragi, učinili, pa je takva nesosna kazna snašla na Dunjalku. I vratimo se i vidimo narodi koji su kaženi prije poslanika sallahu i vseleme, znači grupno, da su to bili narodi koji su sav mogući razvoj činili. A onda kad razmislimo o našem stanju današnjice i vremena i prostora u kojem mi živimo, iste stvari se dešavaju. Pa čak i gore. Znači sve živo se danas samo da razmislimo u našem gradu ovdje, Sarajevo. Sve vrste grija postoje. Znači, ne znam da li ima jedan grija da se ne čini. I, ali pogledajte ovdje, znači, pojenta svega da je Allah milosti prema robovima, u njihovim namjerama, kada grijeh čine i nakon grijeha. Malo kako on se grijehu radilo. Širk koji je neoprostiv, kuf Izvodite iz vjere automatski. Ili veliki grijes, veliki grijes da piješ alkohol, blud i slično. Ili mali grijesi. U svim tim stanjima Allah je milosti prema nama. Allah Đelešan to opisuje pa kaže وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو rahme Jer Allah Đelešanu mnogo prašta i neizmjerno je milost. To je naš gospodar. Zamislite da je neko drugi na bila pored alate bare kevetara. Da se može bolji gospodar, ljepši gospodar tražiti ili žudjeti ili očekivati da će neko biti bolji od Allah bareke vetara. Kako je to savršena njegova svojstva, njegova prelijepa imena, prelijepi značenja. Ne postoji nas koliko god da je neko koji je istaknut, ima, Allah Žešanom podario šta, neku funkciju da upravlja, ma koliko pozitivne osobine imao, ono, uradi nešto. Ili mi stvari uradi. Ne osjeća se ugodno. Učinio ti nepravdu. Iako je, ne znam, ono, dostigao neki vrhunac, što se kaže u našem životu. U pravednosti. mislim. Ali ćeš nešto osjetiti. Allah te bareke ve tada pogledaj. Znam ste sad bilo kakvom tom insanu, kad njegov radnik uradi neku grešku. Jednom će prije, znači svaki dan radiš, niz grešaka otkaz odmah. Nemate više na poslu. Nema druge šanse, nema druge prilike. Još da može, izbriso te sa lica zemlje. Razumijete? A to je Allah u mogućnosti. Da te izbriše. Da postaneš ono neko koji nije ni postojao. Ni tvoje spominjanje će ostati nakon smrti. Allah Đelešanu je opisan da on mnogo prašta, mnogo prašta da je neizmjerno, neizmjerno milosti. I zato ovu milost kada je došao onaj Beduin stao u saf i kaže gospodaru moj oprosti meni i Muhammedu. <laughs> Na vidio da je poslanik plemeni, da je dobar, da je ljubazan. O, sve plemenite osobine, kao oprosti samo meni njem, nikom više. Poslanik sam zašto ti to skučavaš, ono što je neopisivo, nešto veliko, prostrano. Ne može, ta milost obuhvata sve Sve obuhvata. I u ovom hadisu, ovakvim hadisima je pouka za nas. Da to ne sužava samo na sebe, na svoju grupicu prijatelja, poznanika, istomišljenika, nego Allahova milost obuhvata sve. I ovdje došlo bez određenog člana. Znači Allahova milost sve obuhvata. Zatim Allah Žešan kaže لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ a kada bi Allah Đelešanu kažnjavao zbog onoga što, su učinili, ubrzo bi njihov nestanak. Odma. Ali Allah Đelešanu kaže, ali sve njih čeka trenutak. Ono što je Allah te barek vetala obećao, jerham kella. Lain jeđidu min dunihi ila i neće naći pored Allaha nekoga ko će ih u tom trenutku zaštititi. Samo Allah zašanu. I zato firru ila Allah, Allah kaže, i bježite Allahu Đelešanu, Bukvalom prijevod znači. Jer ti ne možeš pobjeći nikom drugom osim Allahu Subhanahu wa ta'ala. Njegov okrinje, milosti, rahmeta, blagosti. Ako gdje bježiš, bježi Allahu Subhanahu wa ta'ala. A od njega ne možeš nigdje pobjeći. Znači ne postoji mjesto na zemaljskoj kugli da možeš se sakriti da Allah te bareke vetala. Kaj ja sam ovdje siguran. Nigdje nisi siguran. Ako Allah Đelešanu hoće i želi da te uništi. Od Ebu Hureyre radi Allahu se prenosi da je poslanik sallallahu alijih vseleme kazao, a hadis bilježi Buhari. Allah je mom umetu oprostio ono što pomisli sve dok to ne urade ili ne kažu. Sve dok to ne uradi ili ne kažu. Pogledajte, Allah milost. Razmišljaš, joj, neko ti nešto uradi, a šta mu ja se uradio, zna. A sve dok to ne uradiš i ne izgovoriš, nemaš grijeha. Nemaš grijeha. u svašta dolazi tebe sve sa šeitan tu ubacije. I radi kako bi te, kako bi te zaveo sa pravoga puta, kako bi skrenuo, kako bi bio sa njim skupo u džehennemu. Ali iskren vjernik, kada mu dođu takve se traži zaštitu od Allaha te bareke vetala. Utječe se Allahu, jer Allah jedini zaštitnik, jedini ko te može spasiti. Jedini koji može šeitana od tebe odbaciti. I zato utočište kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim od Allaha te bareke blagosti. Prema stvorenjima je njegov šerijat. Subhanahu. Danas koliko ljudi ja ne mogu, ja to, to je teško. Sve je to super, ali tamo kad ja dođem u 60. Sad je to za me, ja sam mlad, jel? Da to lagu Đelešanu zahvaljujemo što svaki dan vidimo sve mlađu raju u većem broju među nama. Allah je hadi, upućivač koga hoće uputi, napravi put. I omladina je ta koja je nositelj, istinski pravi nositelj Islama i vjere. I kada vidimo omladinu, onda možemo očekivati na ovim prostorima će biti uspjeha i nišava budućnosti a do neki dan nije bilo puno upućeni. Allah opet probere, pogledajte, probere i uputi. Što ne znači da oni koji su još na ulici neće biti upućeni. Zato treba biti blagi prema njima, pa da se ovaj broj poveća. Jer nama nije u interesu da neprijatelj ostane neprijatelj, nego od neprijatelja da napravimo našeg brata i našeg prijatelja. I to je cilj Islama. Jer da je bio cilj Islama, Allah će što poslati Muhammed alaih kazao bi riječ budite Allahovi robovi, ako niste Allahovi robovi, vi ćete slavnici vatre. Assalamu alaikum. Ko, je prihvatio tako? Bilo je par osoba na početku islama koji su prihvatili automatski kada je poslanik pozvao iz prve. I ti koji su, te osobe koje su prihvatile iz prve, poslanik je sjeo ali salatu vaselam, pa je počeo razmišljati, promišljati, dumati koja je to osoba koja je prihvatila tako. Pa je našao da je osoba poput te koju on zamišlja, može tako iz prihvatiti, prihvata Ebu Bekr, radi Allah. Pa je prihvatio. Gdje su ostale? Znači, mi, koliko još ima osoba prihvatili s prve? Tamo kući i do Allah dragi, uputi tebi dražu osobu do ne dvije, pa spominje dvije osobe koje su bile tada strah i trepe za muslimane meke. Ne upućuje automatski, a posle kada ga je Allah Žešan uputio Omer radi Allah, šta je postao? strah i trepe za nevjernike. <laughs> Znate? Halid ibn Velid. Znači nije preko noć primio din. Kad je primio? Poslije. Poslije, poslije. <coughs> Puno bitaka je prošlo, nije učestvovao u redovima poslanika, ali pa je primao. Kad je primio, postao šta? A prije nego što je primio, bio opet najveći neprijatelj islama i muslimana. Allah Đelešanu upućuje, mi ne upućujemo, okreće srca. A kad je primio islam, muslimani su ga dočekali, ljubili, grlili, ponosili se što je u njihovim redovima. Ali su to postigli na koji način? Kakva je bila prezentacija muslimana u tom vremenu islama? Kakva je bila prezentacija poslanika? Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor. I konstantno ukazivanje na pravi put. Pa udare ga, pa proliju mu bareć, pa njegove sredbenike protjere, pa zgaze, pa obore. Pa šta su radili sa Ebu Bekrom radijalan, kod Kabe, poslanik to gleda. I strpljivo čeka Allahu odredbu. Da ono dođe, Fethul Mekka, pa onda u skupina muslimani, odnosno nevijenici prihvataju dio. Nema rezultata preko. Pogledajte, čovjek treba to promisli, da razmisli. Danas mi hoćemo danas nešto se desi, neko se pojavi, neki neprijatelj novi vjere, javno Allah otkrije, razotkrije njegovim jezikom, na njegovom jeziku počinje pričati mi da ovo, da da da daj Bože ovo, daj Bože ono. Šta nam radi, jedno zatvori drugo, zatvori čovjek, ove, da će mladi Musmani šta su prošli, razumijete. Međutim, vidite šta su radili mladi muslimani u tom vremenu, znači da, su, da im je neko pojasnio, doće vrijeme nakon vas, kad će ovdje ljudi u skupinama ulaziti u vjeru. Kad će se na tako velikom broju vraćati u vjeru. I znači, šta je on ovaj kazao to vrijeme? Mislim, to je teško za povjerovati. A znam se da je neko nekada, prije dolaska Islama na, ovim prostor, na ove prostore, kazao da će ova zemlja biti, da će svi primiti din, da će sluta lao zakon, šrijat. Ko bi tada, znači, to povjerovao? Ali isto tako se dešava vremenom poslanika sa vlasti. Kad su bili najtežim situacija, najtežim trenucima poslanik dolazi sa radosnim vijestima. Pa kaže, paše i Perzija. Paše, doće bogatstvo naš, u vaše ruke. Vidjet ćete to. Doživjet ćete. Oni nemaju što da jedu. Poslanik sa vlasti nagovještava takve stvari. A zar nije poslanik sa vlasti da će ući ova vjera u svaku kuću? jest Makar se to nekome svidjelo, a nekome ne svidjelo. U svaku kuću će ući. I vjera se je proširila i dan danas se proširuje. Ovi s jedne strane pokušavaju zatvoriti vrata širenja vjere, ali će otvori nova. Jedna se otvori, otvori deset mogućnosti, deset opcija. Šta su sve radili ovdje nakon rata? Zatvorili su sve organizacije humanitarne kad su ih povezali sa ono što kaže u Međutim, Allah otvori druge opcije, druge mogućnosti. Ne može se vjera spriješi. A iako smo mi u tom vremenu bili očajni, ta su predavanja bila na temu kako izaći iz krize, šta da radimo. Pa oni koji smo brade odmah, žena nikad, pa s Da ne bi bilo od onih prema kojima se prijeti, u kojima su iskazane prijetnje, zatvorit ćete, protirate, deportovan, braću deportovala, svašta nešto. Ljudi se počeli mijenjati strah. U stvari Allah je taj koji čuva vjeru. Vjera neće nestati. Allah je obećao. I koliko je, na koliko mjesta ga makar bilo krivo nevjernicima, makar bilo krivo mnogobožcima. vjera će da ostane i ona traje, a sve drugo prolazi, a vjera ostaje. Ko hoće, alhamdulillah, ko neće, pa Bože moj, puti ga, <laughs> ako neće uputu, ukloni ga. Razumijete? Tako da i ovdje pogledajte taj period, znači to je bilo 92.000 prva jaki pritisci su bili. Došlo do promjene u strankama, došla na opozicija, u stvari za promjene, kako se zvala, alijansa za promjene. što su radili prije toga. Međutim, Allah Đelešan, to je bilo teško, baš teško koji u tom vremenu živio, znači boravio, vidio, znači veliki pritisak. Na kraju kraj, Allah opet otvara vrata. Opet dolazi sloboda. Dolazi nove generacije novi naraštaj, prihvataju din, vjera se širi i zato postaje danas ovo upitno, stalno pričaju o vjernicima, vjernicima. sad ih zovu ovako, sad ih zovu onako. To su vjernici. Imamo dobre vjernike, imamo lošije vjernike. To je ono kako je islamu poznato. Dobri vjernici, malo lošiji vjernici. Ali svi su biti vjernici. I onaj koji radi najveće grije, najveće grije, koji ne izvode iz vjere, najveće grije, ostaje vjernik. Tvoj brat musliman. I ti koji noću klanjaš i učiš na noćnom namazu po džuz dva, isto vjernik, u okrilju Islama. I Allah Đelešanu se brine o svojoj vjeri i mi ne treba da strahujemo. Treba da strahujemo za nas. Kada prihvatimo vjeru, da li ćemo biti ustrajni ili ćemo popustiti, ili ćemo ostaviti vjeru. Toga treba se plašimo. A uvijek će doći neko ko će osnažiti vjeru. Allah Đelešanu osnažuje sa omladinom, sa omladinom i onim koje upućuje u vjeru. Pa tako vidimo da Allah Đelešan je olakšao vjerozakon, šarijat, propise i oni koji kukaju na sva usta i govore ja to ne mogu, to je teško, njima kažemo, a i svima nama sljedeće ajete i sljedeće primjere. Allah Đelešan kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I mi te nismo poslali osim kao milo svim svjetovima. Samo slanje poslanika sallallahu alihi wasallam je milost. Allah želi ljudima dobro, želi da je uputi, želi im džennet. Jer da im je želio džehennem propast i kufr i nevjerstvo i širk ostavio bi u tim tminama da lutaju bez upute. Nego je poslao poslanika sallallahu alihi wasallam kao milost. I zato danas svaki pozivač, svaki vajz, svaka normalna i moralna osoba koja posjeduje neko određeno širijasko znanje o bilo čemu, kada poziva to je rahmet od Allaha te bareke vetala, milost za ovaj narod, a ne da upiru prstima i kaže oni su najgori od nas. Što smo najgori, što ne radimo to što vi radite, ne drogiramo se, ne kockamo, nismo rasipnici, moralni smo, ne radimo nijednu vrstu grijeha, ne pljačkamo, ne krademo, ne ubijamo, ništa ne radimo. Ne dilamo drogu, niti njoj pozivamo, nego to kritikujemo. I jasne šarijanske tekstove iznosimo protiv toga. Zbog toga nismo dobri. Ljudi da su svjesni beričeta i blagodati vjernika u njihovom okruženju moli balate bareke od tela danonoćno su oko njih. Danas kolika je nesigurnost u gradu, znači od raznih lopova, provalnika. Znate kad imate vjernika pored sebe koji je tu komšija prvi. Ne, to je sigurnost. Kad imaš pokvarenjaka, svake sekunde čekaš kad će svoju kipu dovesti do pljačka čeka nema te, dojavi, dođe, opljačka i nosi sve živo, slobodno, otišli su negdje, putovanje, nema i pet dana, slobodno sve nosi. I najveće pljačke danas kad se dešavaju, dešavaju se da je neko dojavio iz tog komšiluka. I ljudi opet ne vide i ne uviđaju, osim onima koji malo otvorio vidike, ima takvi, hvala Allah koji su, iako prije nisu na uputi, ali imaju ko sebe pravednosti, kada presuđuju. To je bilo u vremenu poslanika, ali to to sam poznato. Bilo je osoba koji su bili mušici, ali su bili pravedni. Bili su pošteni. Nisu htjeli lagati. Nisu htjeli iznositi znači razne e, vidove kako bi čovjeka okajali njegovu čast. Nek su bili u tom svemu, znači ljudi insaf, potpuni insaf. I to je potrebno znači, da se nađe i kod nas. I to su subine koje pline, pline druge, koji nisu na uputi, kako bi Allah Tebare Kvetala uputio. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Al-Hajj u 78. ajetu وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I Allah Đelešanu ništa vam teško nije učinio vašoj vjeri, subhanahu. Zar možeš reći teško mi je nešto? A tvoj gospodar koji te je stvorio kaže nije učinio teškoću. Za možeš kazati to vam je teško? Allah Đelšan kaže u vjeri ništa vam nije teško učinio. Osim što ti šeitan došaptava, pa to kada kažeš što su ne sve sve koje su izašle, na tvoja usta. U vjeri nema ništa teško. Vjera je došla da olakša, da ljudima ukaže kako i na koji način trebaju živjeti, kako se trebaju organizovati, kako treba jedan dan provesti, kako i noć trebaju provesti i sve što je dobro, sve što je lijepo, Allah ti je dozvolio. Sve što je lijepo i što je dobro i korisno za tebe, za tvoj organizam, tvoje tijelo, Allah Žešan ti je dozvolio. Sve što šteti tebi, tvom tijelu, tvom organizmu, društvu, pojedincu, zajednici, Allah Žešanu je zabranio. I to je vjera koja je savršena vjera. Nema nedostataka. I zato nije danas dozvoljeno vjeri šta? Dodavati ili oduzimati jer ona je usavršena od strane Allaha te bareke, te bareke Zatim Allah kaže u suri Bekare, 185. ajetu, Yuridu Allahu bikum yusr, wala yuridu bikum moli usr. I uistinu Allah Đelešanu želi da vam olakša. Allah želi yurid. Allah želi opisanim svojstvom da on želi. Želi da vam olakša, a ne želi da poteškoće imate, ne želi da vam oteža. To su propise late bare bareke Propisi, znači svi propisi su milost, rahmet, olakšica od strane lat. A znam sad, olakšica od strane o propisima. A i u samim propisima opet postoji olakšica. Znači ovo sve, kada pogledamo, razmislimo. Allah Đelešana naredio namaz, naredio post, naredio hađ, naredio pokrivanje, naredio, znači naredio mnogo, mnogo, mnogo stvari. I sve je to nazvao i opisao da je, da je lahko i da nije teško, da čovjek to može podnijeti. Ali u svim tim sad propisno postoje opet olakšice. Danas kada čovjek razmisli o dnevnim aktivnostima, odnosno obavezi koju Olašan naređuje svakodnevno, to su pet dnevnih namaza. Allahova milost se ogleda u tome da ti pet dnevni namaza nije naredio u jednom terminu, u jednom vremenu da staneš da klanjaš. Nego milost opet ogleda u čemu? Da je on to raspodijelio te bareke vetala u toku dana i toku noći. Pet dnevni namaza. Zatim, učinio je da je uslov namaza šta? Abdest. A abdest, pogledajte sa ove blagodati Čistiš svoje tijelo, brate. Svakodnevno koliko puta čisti svoje tijelo. To je korist tebi. Zar ima neko da je čišći od muslimana? Ne postoji da je neko čišći od muslimana. Allah mu naredio abdest da uradi čišćenje tijela, a zatim čišćenje onoga što je jako bitno, duše i svog srca. A to je namazom. Allah te čisti. Bivaš boljim, iskrenijim, odanijim, poniznijim, veće je strao poštovanje prema Allahu te barek vetala. Svaki vidi ibadeta kad činiš, moraš biti bolji kad izađeš iz njega nego što suša od njega. Znači Allah je ti to učinio. Zatim taj sami nama Allah Žešanu je, kako smo kazali, raspodijelio, a učinio ga opet olakšicom kome? Bolesniku i musafiru. Zna se da je teškoća putovati i otići na putovanje. Ali Allah Đelešanu je učinio šta? Kad si putnik, kazao je, nemoj klanjati sunnete. Ne moraš klanjati sunnete. Ne moraš klanjati potpuni namaz, nego ga skrati. Pa se krati koji namaz? Podne i kindija i, jacija. Kratiš što na putovanju. Zatim sljedeća olakšica, da možeš spojiti dva namaza u jednom vremenu, jednom namazkom vremenu, poput podne i kindije ili akšama i jacije. Poput, to sve olakšice, lahate bareke, te Jer Allah želi da nam olakša, a ne da poteškoće imamo. Zatim, bolesnik. Osoba koja nije u mogućnosti klanjati stojeći, Allah što olakšao putem poslanika sa selam sjedeći, pa nisi ni sjedeći, možeš ležeći, pa nisi ni ležeći, onda možeš u mislima, u mislima, to su olakšice, ali nama ne smiješ ostaviti. Druge vrste bolesti, Allah kada si, znači mogućnost, možeš spojiti bolesnik teškim trenucima, može spajati namaze, ne mora biti musafir, olakšica. Allah te bareke ve Zatim post. Post Allah on je naredio svima nama svaki dan. Znači da je naredio. Allah što mogu narediti, on je halik. Njemu pripada apsolutno pravo. On donosi sud, propise, odluke, niko drugi. Mogu narediti svaki dan. Jer je džennet nešto što je najvrijednije. Džennet ne možeš kupiti, brate. Ne možeš kupiti. Nema, znači, nešto što je, da, da možeš posjedati, da možeš kupiti džennet. To je neprocjenjive vrijednosti. Jedna, jedna cigla u džennetu je cigla od zlata. Znam se tu ciglu da na ta svagi, koliko je para bio. Znam se palače, dvorce, prostranstva dženevska koja očekuje, ne možeš to kupiti. Allah mogu je uvjetovati. U žene će ući bude postio svaki dan. Znam se te teškoće, ali je nešto veliko. Nešto veliko. I vidimo da može, jer je Davud ali je sam postio šta? Da, postio da, mrsio. Znači moguće i teško. I teško, ali moguće. Znači bilo bi onih koji bi negdje neki pojedinac uspio. Uspio. A to je pojedinac. Pa Allah Đelešanu čini obavezin samo jedan mjesec u toku godine, a godina ima 12 mjeseci. 12 mjeseci. I svog rahmeta, milosti prema robojima. I opet, subhala, sve što to činiš, i namaz, i post, približava se Allah teba i imaš nagradu za to. Ne samo da bi to izvršio, nego Allah će te nagradi nakon toga. Pa taj post je olakšao ponovo. Kome? Musafir, putnik. Krene ne moraš postati ali ti je obaveza kad budeš u mogućnosti, kad se vratiš kući, u svoje mjesto da napustiš. Pa ti nekad, kad se desi to, napašaš u onim kratkim danima kao što je sada. Razumijete? Znači, sve su to olakšice Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim, zekat. Kako se ogleda olakšica u zekatu, Allah naređuje zekat. Subhana, naređuje u svom tvom metku. Nije zekat naređen, brate, kad napriješ vilu, vilu, ne ovu običnu kuću, vilu, i useliš, kupi sav namještaj. I to prve klase. Allah Đelšan ti ne traži zekat na tu kuću, ni na kompletan taj namještaj koji imaš kod sebe. Niti luksuzno auto. Podari ne traži ti zekat na tu auto. Baša, siješ za svoju korist, ni na to ne ide zekat zekat ide na ono što ima profita. Ti ostvariš veliki profit. Pa onda i to što je propisao Allah kao zekata, to je vrlo malo što se izdvaja iz tvog imetka. I na kraju krajeva, to što izdvojiš, izvojiš, izdvojiš, što ti Allah naredio, dobivaš veliku nagradu. I ne samo to, Allah ti poveća beričet u imetku koji ostupa tebe. Zato što kaj je poslanik u vjerodostavnom hadisu, šta? Sadaka nije umanjila imetak sadaka, pogledaj su to, Allahova milost. I kad to daš, ti se čistiš. Ti se čistiš. Približava se Allahu te bareke letala i postoji veća mogućnost ulaska, ulaska u džennet. Ulaska u džennet. Hadž. Subhanallah. Hadž danas je jako teško znači zarati i odvojiti u ovom vremenu otprilike 6.500 hiljada maraka košta, jel? Međutim, Allah Đelešan ga nije naredio svima. Temelj Islama, ali ga nije naredio svima. Naredio ga je samo onima koji su mogućnosti. Koji su mogućnosti. I oni koji su mogućnosti, bolesni, imaju metak subhana. Allah mu naredio. Nije mu naredio takvom stanju. Bolesti, da ustane, mora, da se maksimalno, otići tamo, tavapiti, pa poravak na mini, muzdelfa, arefat, povratak, bacanje kamenčić, Allah to nije naredio. Nego mu dao olakšicu. Imaš i metak, nema lijeka za bolest. Daj taj metak nekom insanu da učini bedel. Pošalji ga umjesto sebe. Imaćeš nagradu isto. Kao i onaj, kao da se otišao tamo. A kakva je nagrada? Kao da te je majka rodila. Nema grijeha. I to je olakšica. Olakšica da nije svima naredio, i onima kojima je na redu, ako nisu u stanju, mogu poslati drugu osobu umjesto, umjesto njih. I zar nije? Zar nije, znači, u svemu tome Allahova te bareke vetala milost. Allah odnosno poslanik sallallahu alihi vasaleme, kaže od Ebu Hureyre, a bilježi ga Buharija, inne dine yusrun. Vjera je lahka. Ne mora da pričaš ima je teška, vjera je lahka. Ko je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ko vam prenosi Ebu Ko bilježi Buharija? Vjera je lahka. Ali ko pravi problem? I čini vjeru teško. Pojedinac. Jer kaže poslanik u nastavku. Valen šade valen dine ehadun illa galebe. I neće niko se uhvati u koštac, prenapregnuti u vjeri, u praktikom, da ga vjera neće savladati i da je neće ostaviti, da ga vjera neće pobijeti, la galebe, ila da ga vjera neće pobijeti. Ne možeš se boriti sa vjerom. Ne možeš pretjerivati. Pretjeranost je zabranjena. Umjerenost je pohvalna. I to je ono što nama treba. Vjera je lahka i neće otežati tu vjeru osim onaj koji oteža sebi. Koji oteža se, pa ga vjera nadbada. I vidimo oni koji pretjeraju vjeru da vrlo, znači, brzo ostave vjeru. Ili ih ostave ljudi, pa onda se pravdaju. Ibrahim, ali je bio umet. Bio je jedan, znači, kao umet, vrijedio je umeta. Danas nema Ibrahim, ali danas imaju muslimani. Na mnogim mjestima u cijelome svijetu. Muslimani, to su skupine, skupine, skupine, skupine ljudi sve muslimani. Osim ako radi djelo gdje su lema slaže sva da je djelo kufra nevjerstva pa izlazi pa i tu su potrebne taj da se pojašnjavaju. Znači, nema pojedinaca u odsu, skupina danas u vjeru. Skupine, Allahom, milošću, dobrotom. Skupine danas postoje muslimana u Bosni, na Balkanu, u Aziji, u Africi, gdje god se već muslimani. I muslimani je muslimanu brat. Musliman je muslimanu brat. Zatim Majša radi Alana kaže, a hadis je mutefekun ali, i Buharija i Muslim biljet. Pogledajte poslanika ali sallatu wasalam. Kaže, nikada poslaniku sallallahu alijih i nisu bile ponuđene dvije stvari, a da nije odabrao onu koja je lakša za praktikovati. Nikada poslaniku nisu bile ponuđene dvije stvari, a da nije odabrao ona koja je lakša za praktikovati. Subhana, to su ovo su smjernice, braćo, da čovjek samo kaj alhamdulillah na vjeri, na uputi, na znanju, na mogućnosti da dođeš, da čuješ predaje poslanika sallallahu sallam, knjige koje postoje Buharija preveden, hvala Allah, da uživaš u dobroti vjeri Islama. Osim, kaže, ako se radilo o grijehu, a ako je, kaže, to bio grijeh, onda je on bio najudaljeniji od toga, poslanik sallallahu Razumijete? Imaš hađ, imaš mogućnost avionom, autobusom. Avionom, brate, imaš plat, avionom. nemojmo pričati što je veća teškoća, veća nagrada. Ne, brate, uzme olakšicu i furaj avionom, bit ćeš tamo daleko, daleko bolji i aktivniji u ibadetu nego da znači što dođe s autobusom. Smoren, isrpjen, izmoren i na kraju ne znam. To su lave blagodati. Dalike fadlullahi te ime ješa. Allahu koji mi daje kome hoće. I metak. Nekom da, nekom ne da. To je poput i vjere i svega. Allah daje vjeru kome? Koga voli. Samo koga voli. Smo danas vidiš čovjek, mušnik, kjafir, monafik, vakav, nakav, svakakav. Sutra ga Allah žena uputi. Allah ga voli. Danas čovjek dobar u vjeri, sutra najgore od vjernika. Ili njegovo praktikovanje vjere je daleko od onoga na čemu je bio poslanik a tvrdi da je vjernik, pa šteti sebi i drugima, ukazujući da je to din i vjera, to daleko od vjere i dina. I nije vjera. I zato Ibn Sirin, rahmetullah Ali, je kazao, ovo je uistinu prava vjera. Pa neko svako od vas pogleda od koga uči vjeru. Od koga uzima vjeru. Da ne bi zalutao. Danas imaš ljude koji su obučeni odore Islama i vjere i lijepo pričaju i citiraju kuranske ajte hadisa poslanika alaih sallatu wasalam su daleko, daleko su od onoga na čemu je bio Muhammed alaih sallatu I kada mu citiraš ovakve stvari koje kada ti ti si popustio totalno vjeru. To nije vjera. Vjera je da ti se dokažeš, da si snažan, da si jak, ne obaraš glavu ni pred kim. Ti si, znači, samo takav uspio da budeš. I kada ideš ulicom, da se svi plaše tebe. Jer ako te strah, u istinu se ispuni hadis poslanika sa seleme, da nevjernici na hodu od 40 dana osjećaju strah od tebe. Subhanallah. To poslanik Ali to sam tako radi. Poslanik je to opisao da i pravi nevjernici, istinski neprijatelji vjere, to osjećaju kod sebe. Ali pored toga što je znao šta oni osjećaju, poslanik je danonoćno pozivao u vjeru sa najljepšim metodama od kojih smo mi danas daleko i nemamo ih kod sebe. Zatim sljedeća korist ili plod koji proizilazi iz laute te bare kvetala imena Ar-Rafiq jeste da je blagost pozitivna osobina. Da je lijepa osobina i da je ona pohvalna osobina i da treba se nađe kod svakog pojedinca u svakom njegovom poslu. Blagost, bez blagost nema ništa ste poslanika, ali islatu islam, da nije ovo osobe. Ne je došao samo ljudima i citirao par hadisa, par hajeta i ostavio ih. Ali sa blagošću poslanik sam sada postigao ono što je, znači postigao. Odajše radi Alana se kaže, ni u čemu se ne nađe, da je poslanik ali sam kazao, ni u čemu se ne nađe blagost, a da to ne uljepša. Pa zatim kaže, a nišega se ne ostrani blagost, a da to ne unakazi. Subhano. I ovaj hadis se sami bilježi ga muslim. Znači, nijednoj stvari se neće naći blagost za i neće uljepšati. A ni iz jedne neće izostati, kada neće tu stvar nakazati. Neće biti potpuna. I zato se sa blagošću postiže ono što se ne može postići sa grubošću. Nikada kazali smo da daleko više volimo one osobe koje su blage nego koje su grube. Zatim drugi hadis koji prenosi Džabir ibn Abdullah radi da je poslanik sallallahu alijih veseleme kazao kome bude uskraćena blagost uskraćeno mu je svako dobro kome bude uskraćena blagost uskraćeno mu je svako dobro i ovaj hadis bilježi ko? Muslim što znači da je vjerodostojan Znači, ako ne posjediš blagost, nemaš blagost svojim postupcima, ah i daleko se od hajra, stani za koč, prikoč, prispitaj se, vidi čest šta si, mijenjaj se. Da buže, budeš pozitivniji. Nemoj sve kriviti oko sebe, svi su krivi, samo ti nisi, neće me slušaj, neće, ja pokušao, ja pokušao ono. Na, pogledaj kakve si metode koristio. A najbolja metoda je blagost, najbolja metoda. I zato od osobina koje god pisao, od osobina da ja pozivača ka Allahu te bareke jest osobina koja mora znaći se kod njega, a to je blagost. Mora se naći kod njega. A mi kažemo, živimo u takvom prostoru, smo mi svi daje. Svi smo mi pozivači, pozivači misionari, u familiji, komšiluku, prijateljima. Tako bi bilo dobro i lijepo da svi osjete od nas hajr. Zatim smo kazali, a sljedeći plod jeste da Allah Đelešanu voli, voli osobe koje su blage, Voli samu tu osobinu, a i voli osobe blage. Rekli smo da Ibnu Kajim Rahmetullah Ali kazao وَهُوَ رَفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ رِفْقُ I on te bare kvetala je blag i voli ljubazne, blage osobe. Allah voli takve. I Allah traži od nas da budemo blagi. I sam, znači hadis na početku koji smo citirali, koji je dokaz da je Allah Žešan opisan imenom Rafiq, inna Allahe Rafiqun yuhibbu rifqa fil emri kulli. Uistinu je Allah Đelešanuhu blag, voli blagost, ljubaznost u svim stvarima, u svemu. Znači, to je nešto što Allah Đelešanuhu voli i traži i zahtjeva da bude kod nas. Kod nas. Od Ibn Abbas radi Allahu se prenosi da je poslanik sallallahu alijih veseleme rekao Šadžu Abdul Kajsu u istinu kod tebe postoje dvije osobine koje voli Allah Đelešanuhu ljudi su u tom vremenu uvijek tako bili kada čuju nešto za odmah zapitaju koje su to osobine. A kada zaista kod tebe se nalaze, ti posjeduješ dvije osobine koje Allah Đelešanuhu voli. A to je staloženost, staloženost i blagost. Nije se brzo plet. Nije se onaj koji požurije u postupcima. Nisi nepromišljen u postupcima, nego razmisliš, promisliš, vidiš je to hajre, nije pa tek onda djeluješ i radiš i činiš. Vidiš da li ćeš štetu nanijeti sebi, drugima, ili ne, pa onda koristiš. Vidiš da li je to metoda koja je u skladu s metodama poslanika sallallahu alijih wasallam, ashaba, tabiina, uleme, dobrih ljudi koji su islijedili dobro, pa to radiš. To je ta osoba koja je danas potrebna da bude kod nas. <clears throat> Zatim Allah Đelešanu kaže opisujući poslanika alaih slatu wasalam, poslanik Muhammed alaih wasalam je bio najmilostiviji, bio je plage naravi, bio je ljubazan, da se ne može opisati kada bi sjedili i citirali primjere i primjere života poslanika Salasaleme, potrebna su predavanja. Kada bi crpili poruke i pouke iz tih hadisa i tih događaja, trebalo bi nam, predavanja, trebalo nam predavanja. Znači da opišemo poslanika sallahu alihi wasallam. Allah Đelšan kaže فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Samo Allah, Allahovom milošću si blag prema njima. Još četiri minute ostale jacije. Hoćemo stati ovdje. Zatim kaže وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ A da si bio grub prema njima, svi bi se razbježali od Šta je učinilo da ljudi se približe poslaniku alaih sallatu wasalam? Početak ajeta. Nije bio grub. Bio je milostiv. Bio je ljubazan. Bio je blag prema njima. Pa je rezultiralo šta? Da se okupe oko njega, a da se ne razbježi. to je stvar oko koje trebamo da promislimo razmislimo. Drugi primjer, a sljedeći put ćemo ponoviti, od Malika ibn Huveiritha, radi Banuhu da kaže, došao sam, ovaj hadis bježi Buharija, došao sam sa grupom iz svoga plemena kod poslanika sallallahu alihi veseleme, gdje sam ostao 20 noći. 20 noći. I onda opisuje kakav je poslanik sa bio 20 noći svakodnevnog kontakta druženja, učenja, podučavanja, prenošenja, znam 20 noći. Koliko je to dana, koliko je to sati? Danas ima tri dana čovjek, jesi da sad. Kaže, na kraju ga opisuje, kaže, وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا I bio je kaj milostiv i blag prema njima 20 noći. Oni su došli da se poduče vjeri, da nauči. Znači koliko je tu pitanja bilo, koliko je tu bilo druženja, kontakta s poslanikom, jer opisuje kompletnu situaciju s poslanikom sa sada u Akane, Rahiman, Rafiqan. I bio je, znači, neizmjerno blag i neizmjerno milosti prema, prema nama. Molim Allah te je talan slučenje od onih koji su odupućeni, koji ono što čuju najbolje sprovode i od onoga što čuju najbolje uzimaju i praktikuju u svojoj vjeri svom životu. Molim da nas učini blagim, ljubaznim, da nam podari ovaj rifk u svim našim odnosima prema drugima. Molim ga da nas učini od onih koji čine dobro i pozivaju ka dobru, a da nas učini od onih koji, koji čine loše i pozivaju ka lošem. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim pravim vjernicima, da oprosti nama našim roditeljima, da uputi naše zalutale i da nas uvede u žene zajedno skupa sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima, dobrim, učenim i sa svim onima sa kojima Allah te koji te zadovoljan, a i naše najmilije. Subhanak Allahum hamdika, šadala ilaha ila ente, slati Sljedeći put ćemo ako bolje nastaviti.